บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดปัตรุเซชิชับเตปัตรุเซชชิชับเตการเตรียมตัวเดินทาง pregătiri de vacanță pregătiri de vacanță คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Trebuie să ne faci bagajul Trebuie să ne faci bagajul. อย่าลืมอะไรนะ Nu ai voie să uiți nimic Nu ai voie să uiți nimic. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Îți trebuie un geamantan mare Îmi trebuie un geamantan mare. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Nu uita pașaportul Nu uita pașaportul. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Nu uita biletul de avion Nu uita biletul de avion. อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Nu uita cecurile de călătorie Nu uita cecurile de călătorie. เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Ia cu tine crema de soare Ia cu tine crema de soare. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Ia cu tine ochelarii de soare Ia cu tine ochelarii de soare. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Ia cu tine pălăria de soare. Ia cu tine pălăria de soare. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Vrei să iei cu tine o hartă? Vrei să iei cu tine o hartă? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Vrei să iei cu tine un ghid? Vrei să iei cu tine un ghid? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Vrei să iei cu tine o umbrelă? Vrei să iei cu tine o umbrelă? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Gândește-te la pantaloni, cămăși, șosete. Gândește-te la pantaloni, cămăși, șosete. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Gândește-te la cravate, curele, sacouri. Gândește-te la cravate, curele, sacouri. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Gândește-te la pijamale, cămăși de noapte și tricouri. Gândește-te la pijamale, cămăși de noapte și tricouri. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Îți trebuie pantofi, sandale și cizme. Îți trebuie pantofi, sandale și cizme. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Îți trebuie batiste, săpun și o foarfecă de unghii. Îți trebuie batiste, săpun și o foarfecă de unghii. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Îți trebuie un pieptene, o perie de dinți și pastă de dinți. Îți trebuie un pieptene, o perie de dinți și pastă de dinți.